Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Աշխատանքային խորհրդակցություն Արցախի նախագահի նստավայրում։ Նախագահն առաջնագծում ցանոթացել է օպերատիվ մարտավարական իրավիճակին։ Տեղի է ունեցել Երատոնի նվիրված կառավարական հանձնաշահովի հերթական նիստը։ Արցախում հրետանային զորախաղերին տեխնիկական նորամուծություններ են կիրառվել։ Հադրութի շրջանում նախատեսված է կատարել 1450 հեկտար գարնանացան։ Ստեփանակերտում կայացել է հանրապետության ժողովրդական արտիստ Լեոնիդ Հարությունյանի հոբելյանական երեկոն։ Մայիսի 26-ին հանրակրթական բոլոր դպրոցներում կհնչի վերջին զանգը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեք հանդիպում է ունեցել ազգային ժողովի խմբակցությունների ղեկավարների եւ մշտական հանձնաժողովների նախագահների հետ։ Քննարկվել են պետական աշինությանը, երկրի ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հանդիպմանը մասնակցում էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 3-ին Պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանի ուղեկցությամբ այցելել է Հանրապետության արևելյան սահմանագծերից մեկը եւ տեղում ցանոթացել տիրող իրավիճակին ու զինվորների ծառայության ընթացքին։ Նախագահին զեկուցել ու հավաստիացրել են, որ իրավիճակը լիովին գտնվում է մեր ուժերի վերահսկողության ներքո եւ արկածախնդրության դիմելու պարագայում հակառակորդը հերթական անգամ առիթ կունենա համոզվելու իր ծրագրերի անհերանկարային լինելու հարցում։ Պաշտպանության բանակի զորամիավորման հրամանատար գնդապետ Ջալալ Հարությունյանի խոսքով առաջնագծում հակառակորդի կողմից նկատվում է ակտիվ տեղաշարժ նպատակը մեկն է՝ անընդհատ մարզել մարտակախնդիրների շուրջ յուրային ստորաբաժանումներին պատրաստ վիճակում պահել, ունենալ կենտրոնացման շրջաններում բավական քանակի սպառազինություն, ռազմական տեխնիկա, ազնակազմ, հարգեղած դեպքում հանկարծակի իրականացնել իր արժև դրված խնդիրները։ Մեր կողմից համապատասխան միջոցներ ձեռնարկումը առաջին խնդիրը հետևյալն է՝ իրականացնել մարզումներ մշտապես պահել զորքերը մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանում, պատրաստ վիճակում եւ մշտապես հսկողությունը բոլոր կարգի հետախուզական միջոցներով եւ համարժեք պատասխան տալը։ Շրջայցի ավարտին նախագահը խնդիրներ է առաջադրել ներկաներին եւ նշել, որ այսուհետ եւս ծառայությունն առաջնագծում պետք է կազմակերպել արկա իրողություններն ու հավանական զարգացումները հաշվի առնելով։ Նույն օրը Մարտունի քաղաքում երկրի ղեկավարն աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել շրջվարչակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Քննարկվել են շրջանում իշակ ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր։ Զեկույցներով հանդես է եկել շրջվարչակազմի ղեկավար Կարեն Թովմասյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Այսօր Արցախի պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել կառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստը, նվիրված մայիսյան երատոնի միջոցառումները պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու հարցերին։ Ինչպես միշտ նախատեսվում է տոնական միջոցառումներին ընդգրկել հանրապետության բոլոր բնակավայրերը, ուսումնական հաստատություններն ու պաշտպանության բանակի զորամասերը, որի շրջանակում կլինեն ինչպես ավանդական համերգային ծրագրեր ու ոգեկոչման արարողություններ, այնպես էլ արիության դասեր ու մեծարման երեկոներ, մշակութային ու մարզական տարբեր միջոցառումներ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, նիստի ընթացքում կարևորվել է նախատեսվող բոլոր միջոցառումները երրատոնի ոգուն ու տրամադրությանը համահունչ կազմակերպելու անհրաժեշտությունը։ Մայիսի 3-ին Արցախի պաշտպանության բանակի առանձին հրետանային բրիգադներից մեկի մի շարք ստորաբաժանումների մասնակցությամբ անցկացվել են մարտական հրաձգությամբ ուղեկցվող մարտավարական զորախաղեր։ Զբաղեցնելով համապատասխան մարտակարգեր, վերջիներս կատարել են մարտավարական տարբեր առաջադրանքներ եւ գերազանց գնահատականներով խոցել պլանային ու ոչ պլանային բոլոր նշանակետերը։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից զորախաղերի ընթացքում, առաջին անգամ կիրառվել են նաև որոշ տեխնիկական նորամուծություններ, որոնք էականորեն բարելավել են կրակային խնդիրների կատարման արդյունավետությունը։ Ադրբեջանական հասարակայնության մի մասը որոշակի հույսեր է փայփայում այն կապակցությամբ, որ Հայաստանի նոր իշխանությունները պատրաստ կլինեն զիջումների գնալ Ղարաբաղյան հարցում, բայց այդ ակնկալիքները չեն արդարանա։ Այս մասին ասել է քաղաքագետ Սերգեյ Մարկեդոնովը։ Նրա կարծիքով Բաքուն կարող է դիմել ահաբեկչության Ղարաբաղում, եթե Հայաստանում ապակայունացումը նորմակարտակ դուրս գա։ Ադրբեջանական բլոգոսֆերայում շատ արտահայտություններ կան այն մասին, որ Հայաստանի նոր իշխանությունները պատրաստ կլինեն որևէ փոխզիջումների զիջումների, բայց չեմ կարծում, թե նոր իշխանությունների դիրքորոշումը սաստիկ կտարբերվի նախորդ իշխանությունների դիրքորոշումից, ասել է Մարկեդոնովը։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի գործողություններին, ապա Բաքուն փորձագետի կարծիքով իրեն շատ զգուշավոր է պահում, քանի որ մի շարք պատճառներով չի կարող իրեն թույլ տալ նոր գործողություններ։ Հայաստանում ներկայումս ստեղծված իրավիճակը քաղաքագետի կարծիքով վկայում է այն մասին, որ Բաքուն ամենայն հավանականությամբ չի դիմի այդ քայլին։ Ներկա իրավիճակում Բաքուն զգուշավոր է արձագանքում։ Բացի դրանից արժևում խոշոր միջոցառումներ են հանրապետության 100-ամյակի կապակցությամբ։ Ադրբեջանը բարձրաստիճան հյուրեր է ընդունելու արևմուտքից ու Ռուսաստանից։ Այդ միջոցառումներին ընդառաջ Բաքուն հավանաբար չի ցանկանա բացասական տեղեկատվական ֆոն ստեղծել իր համար, նշել է Մարկեդոնովը։ Հադրութի շրջանում նախատեսված է կատարել 1450 հեկտար գարնանացան։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ 2018 թվականի գառնանացան մշակաբույսերի ցանկաշրջանառության խթանման ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ տարող աշխատանքները կարևոր փուլ են մտել։ Ինչպես ցերեկացանք վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության ու աշինարարության օգտագործման բաժնի գլխավոր գյուղատնտես Սմբատ Աբրամյանից օգտագործողների շրջանում բացատրական տարված աշխատանքները ծրագրի կարևորության, նպատակի ու խնդիրների իրականացման ուղղության միջոցառումների եւ ակնկալող արդյունքների մասին տվել են իրենց արժունքը։ Ճշտ Ողջունել են համայնքային եւ պետական պաշտային վարելողերում գառնացանի համար նախատեսված հողամասերի չափերը եւ վարելողերի մշակման ընթացքը։ Համայնքներից եւ անհայտ օգտագործանից ստացված տեղեկությունների հիման վրա ժամանակին հայտ է ներկայացրել ջոհատեսյան նախարարություն, եգիպտացորենի, հնդկացորենի, կտվհատի, սիսերի, կորունգանի, արհույտի, սոյայի ցանքեր կատարելու համար ծերմերը ժամանակին ձեռք բերելու համար։ Ծերմերի ձեռքբերման աշխատանքները շարունակվում են։ Ծրագրում նախատեսված ֆերմերը տրամադրվել են անհայտուց, բացի Սիսերի եւ Լոբուս ֆերմերի։ Իսկ Եգիպտացորենի ֆերմացուն տրամադրվում է 50% սուբսիդավորումով, նշել գլխավոր գյուղատնտես։ Բանջարեղենի մշակությամբ զբաղվող անձանց անատուս կհատկացվի 200.000 դրամ 1 հեկտարի հաշվով, իսկ կարտոֆիլի մշակության համար 150.000 դրամ, կամ դրան համաժեք ապրանքանյութական արժեքներ։ Միաժամանակ համայնքների ենթակայության հողերում մկրանման կուրսողների մոլախոտերի վարավարության վրա անհրաժեշտ պայքարի աշխատանքներ է տարվում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երեք Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում հանդիսավորությամբ նշվել է Արցախի ժողովրդական արտիստ Շուշիի Մկրտիչ Խնդամիրյանի անվան Պետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Լեոնիդ Հարությունյանի ծննդյան 70-ամյա եւ ստեղծագործական գործունեության 50-ամյա տարեդարձը Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Իր ստեղծագործական կյանքի գերակշիռ մասը դերասան եւ վեմադրող ռեժիսոր Լեոնիդ Հարությունյանը նվիրել է Արցախի մայր թատրոնին։ Նա բախտ է ունեցել աշխատելու Արցախի թատրոնում այն տարիներին, երբ Ստեփանակերտը համակված էր թատերարվեստի շնչով, բայց եւ շարունակել է անխոնջ աշխատել այն ժամանակ, երբ մեղմ ասած թատրոնն իր լավագույն օրերը չէր ապրում։ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շավերդյանը շնորհավորելով արվեստի վաստակավոր գործչին ասաց. 104 պիես է բեմադրված ձեր կողմից 104 պիես 50 տարվա թատերական գործունեության ընթացքում ասել է թե տարին երկու նոր ներկայացում ներկայացումներ որոնք հետաքրքրությամբ դիտել է հանդիսատեսը ներկայացումներ որոնց շնչի ոգու տակ մի ամբողջական սերունդ է մեծացել վստահ եմ ստեղծագործելու եւ աշխատելու ձեր էներգիան դեր թույլ կտա իրականացնելու այլ հետաքրքիր նախագիծներ եւս։ Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը Լեոնիդ Հարությունյանին ապարգևատրեց պատվոգրով Արցախում թատերարվեստի զարգացման եւ դրամատուրգիական ու քերթողական գործերի բեմադրման ասպարեզում ունեցած նշանակալի ներդրումի համար։ Թատերարվեստի նվիրյալը նշեց Վարդան Հակոբյանը Արցախը եկել ամենածանր շրջանում եւ կարողացել է պատվով տանել իր խաչը բավականին դժվար է բանասեսությունը բեմ անել։ Դրամատուրգիական գործերը, թատրական գործերը բնական է, բայց Լեոնիդը նաև Արցախյան շարժման հենց սկզբից, նաև հետագայում, նաև վերջերս կարողացավ հունական դասական գողբերգություններից մինչև այսօր մինչև Ռոբերտ Եսյանի ստեղծագործությունների բեմականացումը նա իսկապես շնորհակալ գործ է կատարել։ Հոբելյարին պատվոգրեր շնորվեցին նաև Շուշիի շրջվարչակազմի ղեկավարության ու քաղաքապետարանի կողմից Շուշիում մշակութային կյանքի աշխուժացման եւ Բերթաքաղաքում թատերարվեստի զարգացման գործում ունեցած մեծ ավանդի համար։ Պատվոգրերը հանձնեց շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի վարիչ Անահիտ Եսայանը։ Նա թատրոն մտավ եւ իր ձեռքի տակ չուներ հայտնի տաղանդավոր դերասաններ, չկային թատերական կրթությամբ։ Երիտասարդներ, այլ երիտասարդների պարզապես մի խումբ է, որը սիրում էր թատրոնը։ Բարոմյանիդը թե ինչպիսի համբերատարությամբ էր աշխատում նրանց հետ։ Նա ոչ միայն թատրոն էր բեմադրում, այլ նա մի ամբողջ համասարանի աշխատանք էր կատարում այդ դերասանների հետ, տալով միաժամանակ եւ գիտել եւ կրթում էր եւ միաժամանակ որպես դերասան էր պատրաստում նրանց Միջոցառմանը հանդես եկան Հոբելյարի գործընկերներն ու բարեկամները, պատմելով նրա անտրտունջ բնավորության մասին։ Հոբելյանական երեկոյին էլ նա հավատարիմ մնաց իր համեստ բնավորությանը։ Շնորհակալ եմ եւ խոնարհվում եմ ցեր առաջ, սիրելի բարեկամներս, սիրելի հանդիսատես։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր այսօր իրենց հոգու, իրենց մաքուր հոգու դրսևորման այստեղ մեծարեցին ինձ, ինչի համար ես ոչ թե ես ովքերս կետնից կտրվել են թագարակ ես ճնշված եմ, ես ճնշված եմ, հաճելիոր եմ ճնշված, հաճելի եմ ասել, բայց գիտեմ, որ դրանք ավելի ձեր հոգու արտահայտություններն են եւ ձեր մեծ հոգու այն հացրած լավագույն հատկությունները, որ վերագրեցի Ի հավելումը նշենք նաև, որ Լեոնիդ Հարությունյանին շնորհավորելու էին եկել Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան տեխնիկային թատրոնը, Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի սաներն ու Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության կանանց խորհրդին գից գործող Արցախի Այաներ համույթը, որի ղեկավարվեստական ղեկավարը նույնպես Լեոնիդ Հարությունյանն է։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ըստ Արցախի քրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության հաստատած պլանի, մայիսի 26-ին Արցախի 217 հանրակրթական դպրոցներում կհնչի վերջին զանգը։ Այս մասին ասել է փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանը։ Նա նշել է, որ այդ կապակցությամբ բոլոր դպրոցներում վաղ առավոտից մեկնարկելու են միջոցառումներ։ Նրա խոսքով դպրոցների շուրջ 2672 շրջանավարտներից հիմնական դպրոցի 9-րդ դասարանն ավարտելու է 1885 աշակերտ, իսկ ավագ դպրոցներին 787 Խոսելով վերջին զանգի միջոցառումների ճոխությունների մասին Միքայել Համբարձումյանն ավելացրել է, որ ամեն տարի այդ հարցը քննարկվում է, սակայն նախարարությունը չի կարող արգելել միջոցառումների անցկացումը, քանի որ դրանք շրջանավարտների եւ նրանց ծնողների ցանկության հետ են կապված։ Վերջին սանգիտոնակատարության առողջությունների անվտանգությունը հասարակական կարգի ապահովման ուղղված գործառույթներն ապահովելու են ոստիկանության աշխատակիցները։ Մարտոնու շրջանի շեխերի Նիկողոս եւ Հերմինե Նիկողոսյանների անվան հոսքային դպրոցը նոր համակարգչային կաբինետ ունի։ Դպրոցի տնօրեն Կարո Ավշարյանի խոսքով համակարգչային կաբինետ ունենալու աննախաձեռնությունն իրականացվել է Կրթօջախի ֆրանսահայ բարերար Կարպիս Նիկողոսյանի եւ ֆրանսիական Ռոդար միջազգային բարեգործական կազմակերպության համատեղ աջակցությամբ։ Տնօրենը նշել է, որ բարերարը դպրոցին է նվիրաբերել 10 դյուրակիր համակարգիչ, 2 տեպիչ սարք եւ 1 պրոյեկտոր։ Նոր համակարգիչների միջոցով աշակերտները ձեռք կբերեն ավելի կայուն գիտելիքներ, ինչպես նաև դրանք կօգնեն պրակտիկ աշխատանքներն ավելի հետաքրքիր դարձնել, ասել է Կարո Ավշարյանը։ Հայաստանի գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնը հաստատել է 2017-2018 ուսումնական տարվա միասնական քննությունների ժամանակացույցը։ Արցախի գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Մետաքսե Հակոբյանն ասել է, որ միասնական քննությունները կանցկացվեն հետեւյալ հերթականությամբ։ Հունիսի 1-ին կենսաբանություն, աշխարհագրություն եւ ընդհանուր պատմություն, հունիսի 5-ին հայոց լեզու եւ գրականություն, հունիսի 8-ին ֆիզիկա, հունիսի 12-ին օտար լեզուներ, հունիսի 15-ին մաթեմատիկա, հունիսի 19-ին հայոց պատմություն եւ քիմիա, իսկ հունիսի 22-ին ռուսաց լեզու առարկաներից։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 13, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան։ Տակություն։